Bueno, comencem en l'ordre del dia. El primer punt, la proposta d'aprovació del conveni de cooperació a subscriure de la Santíssima Diputació Provincial d'Alacant i a l'Ajuntament de Sella per a la gestió de les residus sòlids urbans del municipi per a l'exercici 2016. Bueno, això simplement és un conveni que sempre es fa de la Diputació en l'Ajuntament de Sella per a que puguem recibir una subvenció, en aquest cas de 9.000 euros, per als gastos corrents que n'hi ha a l'hora de la recollida de la brossa i de eh, el coll de pas hasta el de hoy bueno, era Quica i no, han, no s'ha no presentat ningú voluntari més que Quica. Per tant... De Pau? Substitut. Vale, s'aprova. No s'ha presentat ningú més? No, no. Tercer punt, sol·licitud de declaració de festa d'interès turístic local a les festes patronals en honor a la Divina Aurora. Això... Com, sí, comentem una miqueta, és que, eh, com sabeu, la Generalitat proposa, oferta la, la proposta de declaració de, de festa d'interès turístic, tant autonòmic com provincial com local. Nosaltres volem optar a la categoria de festa d'interès turístic local, de les festes d'Aurora, pues, bàsicament per dos motius primer per reforçar una miqueta la festa, que ja porta pues, en el format actual, eh, és a dir, en honor a Dino Aurora, 200 i pico anys, i per una altra costat també una oportunitat per a eh, tractar de, de, de concursar algun tipus d'ajudes també a l'hora de demanar ajudes, si, si ho tens fet és més, és puntual més alt que si no ho tens. No, no. Doncs això. Però el començar el No, no, no cal. Sí, el, iniciar l'expedient. Bueno, sí, sí, sí, perdó, però és que sempre estava dient, eh, si volies que llegir... Jo no sé si ho vull dit, si aneu a llegir-la no. No, no volia que sigui... És una declaració d'intencions, de, de una justificació de motius. I ja està. a desenvolupar. Mm. això, s'aprova iniciar l'expedient per a... Vale. Quart punt, proposta d'aprovació de pròrroga de l'acord marc del subministre d'energia elèctrica per a les entitats i organismes adherits a la central de contratació de la Excel·lentíssima Diputació Provincial d'Alacant. el año, anterior se hizo una acuerdo de adhesión con la central de compras de la Diputación Provincial, por lo cual se presentaron dos, o tres empresas, eh, Endesa, Iberdrola. Entonces, en eh, en principio había cuatro o cinco puntos de luz en que nos daban un precio especial, un precio más reducido. Eso era para un año. Ahora este, para este año eh, la central de compra, la Diputación nos ha pedido que si queremos prorrogarlo, que presentar por el Pleno y presentarlo a la Diputación antes del 31 de mayo. Los puntos de luz eh, las tengo aquí, si queréis que lo digas, pero lo tengo. Son los referentes a, eh, a la Prado Público de la calle Secanet, de la avenida Alcoy, que es eh, Alcoy 36, que es la zona, lo que es la zona elevadora del depósito de agua potable, eh, y lado de la Plaza Mayor, de las dependencias municipales, de la calle Cirineo, y la autobomba de la calle Secanet, que es parece que al momento que <coughs> la obra de la obra del, colector, pues se dará de baja y lo de la Plaza Mayor, Pocho, que es la zona de la de del Entonces, eso lo tenemos unos precios más reducidos. Todo lo que sea, para bien del pueblo. Entonces, pues, se acuerda de... Se, se, se aprueba, ¿no? Se acuerda... Propuesta, aprobación. aprobación. ¿Se aprueba? Se aprueba. sol·licitud d'aplicació de coeficients d'actualització de valors catastrals per al 2017. Bueno, això és una... mos passa suma, eh, suma no, catàstrofe. catàstrofe, l'agència catastral. Una, per si volem aplicar els coeficients que ells regularitzen, entonces nosaltres hem decidit que res, fer, eh, deixar el mateix criteri que es va utilitzar en el 2016, deixar-ho per qual està no proposar res més i que el catàstrofe de moment siga conforme, conforme està a dia d'avui. Dicevo, tal y como está. Tal y conforme está. No tocado. A esto, esto sí que hay que ¿Eh? Bueno, pues les voto que es de deis conforme está. esto es, bueno, el punto 6, que seria una proposta d'una sol·licitud a la, de subvenció a la Santíssima Diputació Provincial d'Alacant per a la substitució de luminàries per il·luminació LED en polideportiu i piscina municipal dins de la convocatòria del Pla Energètic Anualitat 2016. A és una, una sol·licitud de subvenció que li van demanar a la Diputació per a canviar totes les llums de la piscina i del polideportiu de conforme són ara normal, passar totes a l'EF. Ens han enviat que perquè seguisca en marxa aquest expedient pues, tenen que passar-ho per el pleno i, i, i aprovar la sol·licitud per, a, per aixecar. -ho. Però la sol·licitud quan la revisió de la Que a molt, a molta serveix en total? Eh, 14.000... El eh, pressupost pues, com 13.598. Mm. O sea que sería hasta 14.300. Y son del 95% de la 95%, sí. 95% mm. de la mm. En principio, con eso... Nosotros tendríamos que pagar 715. Sí, pero también se reducirá el consumo. Claro, claro. Eh, aparte de que reduirà el consumo, será que es que la mitad no funcione, i està tot mateixa de la piscina es va les bandes de fora, des de dins del parc i del Cespen no funciona Eh, de baix del frontó crec que n'hi ha dos novitats també que tampoc no funcionen, se seria arreglar i canviar els luminaris perquè siguin ah, conforme estan llars la majoria del poble. Entonces seguim millorat. Claro, pues això. Votem, no? Sí, sí. Ara, ah, pues s'aprova. ya está, ¿no? Bueno, pues ya, ya no acabamos. Vale. Muchas pues, gracias. <laughs> Muchas gracias a todos.